Mm. koji vas je doveo na moje ostrvo. بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله عاملت بعفوك من نال كفاه الإثم بدنيا يا Pokajanje obožavaoca kipa i njegovi slav. عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عينا لمسيء تبكي عينا يا بارئ من يرجى ويرى تفريط زمان عشنا فأدم يا رب على قلبك Rekao je Abdul Wahid sin Zeidov. Bio sam na brodu kada nas vjetav dovede do jednog ostrva gdje nađo smo čovjeka koji je obožavao kipa, rekli smo mu. O čovječe, koga obožavaš? On pokaza na kipa. Rekli smo, među nama na brodu je neki čovjek koji pravi nešto slično ovome, zato to nije Bog koji se obožava ukažite mi na ono što vi obožavate, reče on. To je Allah, odgovori smo. A šta je to Allah, upita on. Rekli smo, to je vladar čije prijesto iznad nebesa, njegova vlast na zemlji, a odredba među živima i mrtvima. A kako ste saznali o njemu, upita. Taj vladar nam je poslao plemenitog poslanika koji nas je o svemu tome obavijestio, odgovori smo. A šta je to poslanik radio, reče. Dostavio je poslanicu, zatim mu je Allah uzeo dušu, rekli smo. A je li vam ostavio kakav znak, upita on. Ostavio je knjigu vladara, odgovori smo. Pa pokažite mi knjigu vladara. Mora da su knjige vladara lijepe, reče on. Donijeli smo mu Kur'an, a on reče, ja ovo ne znam čitati. Čitali smo mu Kur'ansku suru a on je plakao sve dok i ne završi smo. Tada on reče, vlasnik ovog govora ne zaslužuje da se griješ i prema njemu, a zatim primi islam. Poveli smo ga sa nama podučavajući ga šarijetskim propisima i kuranskim surama. Ja bari u man jurđa vajra, tafrita zamanin išna, fa adim ja rabbi ala kalbin, qatta besaha ida kavša. Ja bari kada nas je noć zastrla svojim tminama, klanja smo jaciju, krenu smo na počinak, a on nam se obrati. O narode, da li taj Bog na koga ste mi ukazali spava kada noć nastupi? Ne, Allahov robe. Odgovori smo, on je živi održavatelj svega. Ne obuzima ga ni drijemežni san, jer kada bi ga obuzimali drijemeži san, smo stigli u gradić Abaden, rekao svojim prijateljima, ovo je Novajlija u islamu. Zatim smo skupili nešto novca i dali mu ih. Šta je ovo reče? Za tvoje potrebe odgovorili smo. O, subhanallah, reče nam, kada sam bio na ostrvu, obožavao sam kipa mimo Allaha, a uprkos tome Allah me nije napustio, Pa zar da me sad napusti kada sam ga spoznao? Nakon nekoliko dana rečeno mi je on je na samrti. Došao sam do njega kazavši mu da li imaš kakvu potrebu? A on odgovori moje potrebe je ispunio onaj koji vas je doveo na moje ostrvo kaže Abdul Vahid. San me svlada, ja zaspah pored njega. Usnu sam vidio mezarije Abadana kao bašču u kojoj je šator od bisera, a u njemu je krevet na kojem je bila djevojka neopisivo lijepa. Ona reče, molim te, tako ti Allaha, požurite, čeznem za njim. Mm <laughs> -hmm. probudi se a on već bijaše napustio ovaj svijet ustadoh kupah ga i u čefine u motah a zatim ga u kopah kada je nastupila noć zaspao sam i usno sam ga vidio sa djevojkom u šatoru kako uči iz Allahove knjige i meleki će im ulaziti na vrata svaka mir neka je vama, zato što ste trpili, a divno li je najljepše prebivalište. يوسي إن تبكي عينا يوسي إن تبكي عينا يا بارئ من يرجى ويرى تفريط زمان عشنا فأدم يا رب على قلب قد تاب سحائبة Oh, Ako istupim pred ovim ljudima, bit ću osramoćen. لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله عاملت بعفوك Pokajanje čovjeka koji je griješio prema Allahu 40 godina. يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله عاملت بعفوك من نال كفاه الإثم بدنيا وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عينا لمسيء تبكي عينا يا بارئ من Prenosi se da je Izraelčane u vrijeme Musa a.s. zadesila velika suša. Skupiše se zato ljudi obrativši se Musau a.s. O ti s kojim je Allah razgovarao, moli svoga gospodara da nam spusti obilnu kišu. pa su izašli u pustinju, a bilo ih je više od sedamdeset hiljada. Musa selam je rekao, Bože moj, spusti na nas obilnu kišu i obaspi nas svojom milošću. Smiluj nam se zbog djece dojenčadi i stoke na ispaši i oronulih staraca. Nakon toga nebo postade čišće, a sunce još jače. Musa alaihi selam se začudi, upita svoga gospodara. Allah mu objavi. Među vama je rob koji mi je nepokoran već 40 godina. Musa alihi selam dozva ljude i obavijesti ih o tome kako bi taj griješnik istupio, jer je on razlog zbog koga im je uskraćena kiša. غفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عينا لمسيء تبكي عينا يا بارئ من يرجى ويرى تفريط زمان عشنا فأدم يا رب على قلب قد تاب سحائب تغشى Zatim Musa alaihisselam reče, Bože moj, ja sam tvoj slabašan rob. Moj glas je slab, Pa kako će svi da ga čuju, a njih je više od 70.000? Allah mu objavi. Ti, pozovi, a mi, ćemo dostaviti. On ustade i poče dozivati. O ti nepokorni robe koji griješiš prema Allahu već 40 godina, istupi iz naših redova, da zbog tebe nam je uskraćena kiša. Tada griješni rob pogleda desno, a zatim lijevo i ne vidje da iko istupi nakon čega shvati da je on ta tražena osoba, pa reče u sebi. Ako istupim pred ovim ljudima, bit ću osramoćen. A ako ostane među njima, zbog mene će im biti uskraćena kiša. Pa uvuče glavu u svoju odjeću, kajući se za svoja djela rekavši. Bože moj, griješio sam prema tebi četrdeset godina. Sada ti dolazim pokoran, pa primi moje pokajanje. On i ne završi za svojim govorom, a bijeli oblak se nadvi i proli se obilna kiša. Bože moj, upita Musa, dok čega nam spusti kišu, a između nas niko ne istupi? Allah mu odgovori, O Musa, dao sam vam kišu radi onog zbog kojeg sam vam je zabranio. Musa a.s. reče, Bože moj, pokaži mi tog pokornog roba. O Musa, reče Allah, ja ga nisam osramotio kad mi je bio nepokoran, pa zar da ga osramotim sada kada mi je pokoran mm. samo jedan griješnik bio razlog da Allah zabrani kiši da pada? Pa šta tek onda reći za čitav muslimanski umet koji griješi prema Allahu izazov onih kojima se on smilovao? Pa hoće li se neko pokajati prije nego što nastupi smrtni čas? Istinu je rekao uzvišeni Allah kada kaže u svojoj plemenitoj knjizi I povratite se gospodaru svome i pokorite mu se prije nego što vam kazna dođe, poslije vam niko neće u pomoć priskočiti.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 Otišao sam kod svojih prijatelja u Nairobiju i rekao im, vratit ću se, makar to dovelo i do mog ubijstva. وغفرت إلهي آثامه لمسيء تبكي عينا لمسيء تبكي عينا يا بارئ من يرجى ويره تفريط زمان عشنا فأدم يا رب على تنظر Joe Michel 36-godišnjak, direktor kršćanske misionarske organizacije, došao iz Njemačke radi posla u Somaliji. Mišel je bio jedan od istaknutih, talentovanih rukovodilaca i nadzornika ekipe za njegu bolesnika. Zato i nije bio iznenađen viješću o njegovom postavljanju na mjesto direktora ekspedicije i administracije projekta. Sredinom 1987. godine ekspedicija polazi. Ispred sebe ima kartu i plan pokrštavanje takozvanog afričkog roga pod transparentom borba protiv bolesti sljepila. Mišlov govor je čist i ugodan za uho, jer izvire direktno iz srca, pa s obzirom da se naš govor sigurno razlikuje od Mišlovog u pogledu iskrenosti i emotivnosti, prepuštamo riječ njemu. Moja radost i sreća koju sam osjetio u Somaliji sa Somalicima bila je velika. Možda zato što su nas tako lijepo primili, a možda i zbog toga što smo poznavali siromaštvo u kojem su živjeli, dok su istovremeno bili ponosni kao da su jedni od najbogatijih ljudi. Ili pak možda zbog njihovih plemenitih i dobrih lica na kojima sam uprkos njihovoj mrkloj i zagasitoj boji mogao sa lahkoćom protumačiti svaki njihov pokret ili šaret. Osjećao sam veliku ljubav prema mom radnom mjestu. Izgleda da sam ja uslijed moje zauzetosti poslom, moje radosti i poštovanja koje sam osjećao prema somalijskom narodu, zaboravio na moj glavni zadatak zbog kojega smo i došli. Nevjerovatnom brzinom stekao sam prijatelje muslimane koji su se već raspitivali o meni, i o kojima sam se i ja raspitivao. Potpuno sam se predao borbi protiv bolesti slepila i već sam rukovodio liječenjem na desetine oboljelih. I kada bi prolazio pored kakvog skupa ili kroz bilo koju ulicu, riječi pohvale su dolazili iz usta svakog od njih. Razumijevao sam njihove riječi, uprkos tome što su ih izgovarali na drugom jeziku. Međutim, to je bio jezik emocija i osjećanja. Nakon pet mjeseci sjajnih uspjeha u liječenju sljepila, dođe mi telegram iz ureda predsjednika organizacije koja rukovodi realizacijom projekta iz Njemačke. Rekao sebi, mora da je ovo radosna vijest. Sigurno traži od mene da se hitno vratim, kako bi mi se zahvalili na svesrednom radu, ili pak možda hoće da meni članovima ekspedicije podijele poklone i dodijele odlikovanja. Nikako nisam mogao da rastumači njihov čudan zahtjev da se obavezno moram zaputiti u Englesku kako bi prisustvovao novom kursu koji će mi pomoći u realizaciji uspjeha moga posla koji je tekao u najboljem redu. Pa kakva je onda korist od kursa za čovjeka poput mene, koji je na svim dosadašnjim kursevima uvijek bio prvi. Nikako to nisam mogao protumačiti. Stoga jedino što sam mogao uraditi bilo je da se odazovem. Putovao sam u Englesku i tamo preveo čitav mjesec, a zatim sam se vratio u Njemačku, priželjkujući naređenja u povratku u Somaliju. I nakon sedam dana dođe naredba ideš u Tanzaniju. I po drugi put nisam bio u stanju razjasniti moje slanje u Tanzaniju uprkos mom uspjehu u Somaliji. S obzirom da o tome sa njima nisam raspravljao, oni stekoše potpuno povjerenje u mene i nakon četiri sedmice poslaše mi telegram u kojem su tražili od mene da se vratim u Somaliju. Ja zaplakah od sreće. Vratio sam se u Somaliju nakon što sam pet mjeseci bio odvojen od onih plemenitih lica i toplih srca. Odmah sam se uključio u projekat, nastavljajući svoj stari posao i rukovođenje. Radost Somalijaca zbog mog povratka skoro da je sličila radosti bolesnika izliječenog od očne bolesti. I kada me ne bi obtužili da pretjerujem, rekao bi da su se oni obradovali meni, kao što bi se obradovao slijepac, kojim bi se vratio vid. To je ono što sam osjećao, a posebno od mog prijatelja Muhameda Bahura. Muhammed me je pozvao da ga posjetim u njegovoj kući. Tamo sam naišao na toplu i predivnu dobrodošlicu od strane njegove porodice i komšija. U toku sjela Sa njim bio sam iznenađen čovjekom koji je vrlo dobro govorio engleskim jezikom. To me je veoma obradovalo, a još više sam bio obradovan sa znanjem da je to Muhammedov otac. Eto, prilika se ostvaruje to je taj drugi važniji dio mog posla u Somaliji koji treba da bude ostvaren. Uistinu je problem sa jezikom, velika prepreka koja stoji ispred pokrštavanja. Međutim, postojanje čovjeka kao što je ovaj mnogo će mi pomoći u objašnjavanju dimenzija kršćanskog propovjedanja, a posebno što ga svi cijene i poštuju na način koji gotovo sliči strahopoštovanju. Očekivao sam od ovog čovjeka da će biti ključ propovjedanja evanđelja i pokrštavanja u čitavom regionu. Rekao sebi, otvorit ću sa njim govor o vjeri. Uopšteno, pa ću onda prijeći na govor o Inđilu, Isau, kojeg svi muslimani vole i poštuju, što sam ja lično otkrio i u što sam se uvjerio nekoliko puta. I ne znam šta se to dogodilo i kako je ovaj čovjek otkrio da ja želim s njim razgovarati o vjeri. Prije nego što sam i započeo sa svojim govorom, vidio sam da u ruci drži primjerak Kur'ana. On me upita, da li znaš za ovu knjigu? Nasmio sam se i nisam mu odgovorio, bojeći se da ga ne izazovem ili pak da kroz odgovor ne otkrijem moj pravi zadatak. Po drugi puta sam osjetio da taj čovjek čita moje misli i da je prozreo moje namjere. Pružio mi je šansu da izađem iz čorso kakao koji sam dospio, pa je on počeo pričati o Inđilu i Isau, alaihissalam. Zatraživši od mene da ga upitam o bilo kojem pitanju vezano za Kur'an ili Inđil. Završila se moja posjeta, ja se vratih na svoj posao, zatim u mjesto mog boravka, razmišljajući o tome kako prodrijeti u misli i razum onog čovjeka. Kada bi u tome uspio, nesumnjivo bih napravio veliki korak i kasnije bi mi bilo lakše da upecam i ostale ljude. Uze da čitam neke knjižice i brošure i sam sebi se poče rugati, osjećajući se kao učenik koji treba da polaže neki važan ispit. Malo se smirih, pribrah, pa rekoh, pa nije to ništa. Izgleda da sam to ja samo preoveličao više nego što treba. Ovladati načinom razmišljanja jednog čovjeka kao što je Muhammedov otac je prosta stvar. To je sigurno lahko. A zatim sam otišao na posao. Kada sam završio s poslom, počeo sam tražiti Muhammeda Bahura, želeći se dogovoriti s njim o ponovnoj posjeti kako bi se sreo sa čovjekom ključem. I pao je dogovor i desi se ponovni susret. Sam početak govora bio je iznenađenje. Čim smo zasjeli, upitao me je o prirodi mog posla. A ja sam odgovorio, bavim se medicinom. On mi reče, plemeniti Kur'an do u detalje pojašnjava proces stvaranja i razvoja čovjeka i sve one promjene koje se dešavaju prilikom toga. Rekoh, kako? On kao da je samo čekao zeleno svjetlo, naglo poče govoriti na čistom engleskom jeziku. I nije to važno, Važnije od toga je bilo to što su svaku riječ koja bi izašla iz njegovih usta pratile jake emocije i osjećanja. Iskreno vam kažem, bio sam veoma iznenađen i zapanjen knjigom koja je stara više od 1400 godina, a koja govori o načinu razvoja embriona u materici žene. Studirao sam dugi niz godina i imao veoma napornu praksu i sam poznajem faze razvoja embriona, ali ono što je ovaj čovjek spomenuo, jako me je privuklo, a istovremeno i rastužilo. Kao i obično, malo sam se smirio, i pribrao kako bi mogao zaspati. Zadužio sam članove ekspedicije na poslu nekim mojim zadacima i počeo razmišljati o tome kako da uspijem u realizaciji drugog dijela mog zadatka koji se zove pokrštavanje, kao što sam uspio realizaciji prvog dijela tog posla u borbi protiv bolesti sljepila. Tačno je da volim Somaliju i Somalice, međutim, Ja također volim svoj posao, volim kršćanstvo, pa zašto onda da ne pokušam da ih privučem njemu? Ponovo sam bio prinuđen da od Muhammeda Bahura tražim dozvolu da ga posjetim. Međutim, prije nego što sam i uspio zatražiti to od njega, on me iznenadi svojim pozivom i zahtjevom da ako mogu posjetim njegovog oca svaki dan, jer on to želi i voli da malo posjedimo i popričamo. Ja se odmah obradovah, međutim, rekoh sebi, kako da se radujem, kada još nisam uspio uticati na njega. Uvijek je on taj koji započinje priču, pa zašto ne bi ja prešao u kontranapad? Neću vam pričati o pojedinostima onoga što se desilo prilikom treće, četvrte i pete posjete. Bio sam potpuno nemoćan. Odlazim čovjeku potpuno spreman za razgovor. Međutim, njegov govor, njegova iskrenost i njegova izvanredna moć da rastumači i pojasni činili su da pred njim izgledam kao učenik koji po prvi put sluša predavanje o vjeri. Nisam znao da sam bio praćen i nadziran još od moje prve posjete kući Muhamedovog oca i izgleda da je nadzor bio toliko savršen i precizan da su mi se čak i članovi medicinske ekipe počeli obraćati tražeći od mene da više ne idem u tu kuću niti da kontaktiram sa tom porodicom. Nadzor i kontrola su nastavljeni, da bi na kraju bili krunisani odlukom poslatom iz Njemačke u kojoj stoji da obavezno moram napustiti logor. I na samo dan prije izvršenja naredbe otkrio sam rješenje o prebacivanju Muhammeda Bahura na drugo radno mjesto. Nije bilo sile koja bi me spriječila da da i dalje volim Muhameda Bahura, njegovog oca i njegovu porodicu i da volim sve Somalijice. Proboravio sam u Mogadišu još par dana. Noću bi se krišom izvlačio i vozio drugi kamion kako bi stigao do Muhammedove kuće, ali to ne potraja dugo predsjednik njemačke vladine grupe, platio je veliku sumu novca nekim odgovornim licima za bezbjednost u regionu kako bi spriječili moj dolazak u tu regiju. I kada sam uspio nagovoriti druga dva odgovorna lica koja su imala ozbiljnosti u poslu i razumijevanja za moju situaciju, dođe mi bolna vijest. Muhammed je uhapšen zbog njegove veze sa mnom. Mnogo sam plakao zbog Muhammeda i mnogo me je bolilo to što nisam mogao nastaviti razgovor sa njegovim ocem do kraja. Htio sam doći do kraja, ili bolje rečeno, do početka. Kada kažem do kraja, mislim na to da okončam sa sumnjama koje su počele da mi se motaju po glavi zbog onoga što govori ovaj čovjek. A što se tiče početka, mislim na početak početka novog puta. Usred svega toga pristiže mi drugi telegram iz Njemačke u kojem se od mene traži da za par dana napustim Somaliju i da se prebacim u Keniju kako bi tamo praveo ugodan odmor. Našao sam izgovor u tome da mi je neophodno uzeti neke moje dokumente iz našeg logora i o tome sam obavijestio nadležne organe za sigurnost. I čim sam ušao u taj region, uputio sam se Muhamedovoj kući. U kući sam naišao na neuobičajenu radost i veselje. Muhamedov otac mi reče, došao si baš pred sami dolazak mjeseca svakog dobra i beričeta upitao sam ga o tom mjesecu, pa mi on reče da je to mjesec Ramazan. Sehurio sam zajedno sa njima i namalo prije sabah namaza, bio sam svjedok kako ljudi iz čitave regije izlaze da klanjaju. Proveo sam sa njima cijeli dan iz poštovanja prema njima i po prvi put u životu ispostio sam jedan čitav dan. Na aerodromu u Nairobiju sam dočekan i tu mi je rečeno da ću umjesto u hotelu boraviti u nekoj velikoj kući. Lijepa dobrodošlica i ljubaznost su bili više nego očigledni. Međutim, Nakon nekoliko sedmica dobio sam drugu, još bolniju informaciju. Došao mi je telegram kojim je stajalo. Ne možeš se više vratiti u Somaliju iz bezbjedonosnih razloga. Zašto? Kako? I u čiju korist je donesena ova odluka? Nisam našao nikog da mi odgovori na moje pitanje. Malo se smirih, sjetivši se lijepog ponašanja Muhammeda, njegovog oca, njegove porodice prema meni i sjetivši se lica svakog soma lica kojeg sam sreo. Stiglo mi je preporučeno pismo od mog oca koji je od mene tražio da se što prije vratim u Njemačku. Redovi pisma su govorili da je moj otac saznao za neke informacije po kojim je zaključio da bi moj boravak u Somaliji mogao biti opasan za mene. Također sam otkrio da moji nadređeni u Njemačkoj imaju detaljan izvještaj o meni i svim mojim kretanjima i aktivnostima i tada ja donesoh odluku. Usporedio sam situaciju u Njemačkoj sa situacijom u Somaliji gdje su me ljudi željno iščekivali brinući se i stalno se raspitujući o meni. Zatvorio sam se u sobu i počeo da se sjećam lekcija koje sam čuo od Muhammedovog oca. Pripremio sam bijeli papir i donio odluku i svojim nadležnim u Njemačkoj napisah sljedeći telegram. Budite potpuno spokojni. Sve onako kako se samo poželjeti može. Prihvatit ću islam. Svoje pismo stavio sam u poštansko sanduče, već jednom okončam svu onu uznemirenost i napetost. Dok sam išao ka pošti, osjećao sam se kao mladoženja na dan svadbe. Otišao sam kod svojih prijatelja u Nairobiju i rekao im Odlučio sam da se vratim u Somaliju koliko god me to koštalo. Vratit ću se, makar to dovelo i do mog ubista. Naravno, bilo je sasvim normalno da neću moći naći sredstva da tu svoju odluku sprovedem u djelo. Prodao sam neke lične stvari, svu svoju odjeću osim one koja je bila na meni i tri para cipile koje sam donio sa sobom pa sam tako uspio zakupiti nova za kartu, kartu do vjerovanja. Stigao sam u Mogadiš, a zatim u kuću Muhammedovog oca. Čim me je zagrlio, rekao sam mu tihim glasom. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha. nisam imao vremena za radost. Odmah sam se posvetio učenju islama i učenju plemenitog Kur'ana i častnih hadisa na pamet. Somalici su bili jako oduševljeni sa mnom. I pošto su odgovorna lica, u regionu dio ovog plemenitog naroda, uspjeli su da mi izdaju rješenje koje mi dozvoljava kretanje i življenje među njima u bilo koje vrijeme i na bilo koje mjestu, kao njihovom novom bratu muslimanu koji se sada zove Abdul Jabbar. Što se tiče projekta u čijoj sam realizaciji i izvršenju radio, on je, neka je hvala Allahu Đelešanu, obustavljen, ne uspjevši realizovati drugi dio projekta, ili bolje rečeno, prvi a to je pokrštavanje. Međutim, ostvario je izvanredne uspjehe u dijelu projekta vezano za liječenje, zato i nisam bio iznenađen saglasnošću doktora Abdullaha Nasifa, generalnog sekretara Islamske svjetske ligije u časnoj Meki, da nastavim sa radom na projektu, ali u jednom novom ruhu, u svjetlu dobra i iskrenog rada u ime uzvišenog Allaha Đelešanu. I evo me, ponovo se vraća. Ja bari'u man yurđa vajra, tafriqa zamanin išna, فأدم يا رب على قلب قد تاب سحائب تغشى يا بارئ من يرجى ويرى تفريط زمان عشنا فأدم يا رب على قلب قد تاب سحائب تغشاه وانشر من جودك مرحمة في كرب طال وعانى في كرب طال وعانى Bićeš spuštena u kabor i otputovat ćeš Allahu vječnu kuću. Pokajanje glumice Hale Fuad. عامل بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا وغفرت إلهي آثامه لمسيء تبكي عينا لمسيء تبكي عينا يا بارئ من يرجى ويرى تفريط زمان Smatram da sam zgriješila prema svom gospodaru i napravila veliku grešku. Pa zbog toga želim da mi Allah oprosti. Ja zatal jilbab istatir, ja amwar al-madi zadir, ja unwan al-likramatina, ja khansa al-asr al-hadir, ja zatal Ovo je rekla nekadašnja glumica Hala Fuad nakon što se pokajala i povukla iz svijeta umjetnosti. Pokrila se, izjavila da se u potpunosti posvetila svom mužu, djeci i kući. U svojoj priči ona kaže يا ذات الجلباب الساتر يا أنوار الماضي الزاهر يا عنوانا لكرامتنا يا خنساء العصر الحاضر يا ذات الجلباب Još od malih nogu neki snažan osjećaj vukao me ka vjeri i usmjeravao ka lijepom i moralnom ponašanju, ili tačnije rečeno, osjećala sam to u periodu dok sam pohađala osnovnu školu. Nisam voljela život pod reflektorima, niti pojavljivanje i isticanje u društvima umjetnika. Moja najveća radost bila je da ostanem u svom domu. Ali duša koja navraća na zlo, osvrtanje na mišljenje drugih i sva ona šeitanska opravdanja stajali su iza mog opredjeljenja da krenem tim putem. Uzvišeni Allah je htio da me iskuša nevoljom koja me je vratila mojoj prirodnoj vjeri i kroz koju mi je postalo jasno da sam na stramputici, a sve to u samo par trenutaka u kojima sam bila tako blizu smrti. Bilo je to za vrijeme mog zadnjeg porođaja, kad je posteljica začepila uski dio materice. Doktori su mi tri dana prije porođaja davali sredstva koja dovode do vještačkog nagona za porođaj. Počela sam puno da krvarim, što je prijetilo u mom životu, pa je na mene izvršen carski rez. Nakon ove operacije, sedam dana sam muku mučila sa bolovima. I sedmog dana kada sam trebala da napustim bolnicu, iznenada me je zabolila desna noga, koja mi je malo kasnije otekla i promijenila boju. Doktori mi rekoše da imam ugrušak u krvi. U tim trenucima u meni se probudi osjećaj koji mi je govorio. Allah neće biti zadovoljan sa tobom i neće te izliječiti sve dok se ne povučeš iz glume jer ti si u stvari ubijeđena da je gluma zabranjena. Međutim, ti to sebi uljepšavaš. Taj osjećaj me je uznemirio, jer sam tada puno voljela glumu i nisam mogla ni zamisliti život bez nje. A istovremeno, bojala sam se da ako se malo povučem iz glume, pa se ponovo po drugi put vratim, da će Allahova kazna za mene biti žestoka. Vratila sam se kući. Polako se počelo oporavljati. Hvala Allahu, moja desna noga bivala sve bolje. I odjednom, bez ikakvog upozorenja, bol prijeđe na lijevu nogu. Prije toga sam osjećala bol u leđima, pa su mi doktori savjetovali da se liječim prirodnim putem, jer su se moje mišići omlitavili i oslabili zbog dugog ležanja. Iznenadilo me to što mi se ugrušak premjestio u lijevu nogu u još gorem i težim obliku. Doktor mi je propisao lijek koji je bio vrlo jak. Pošto sam imala teške boleve u tijelu, on mi dadi još neke druge, vrlo jake injekcije protiv ugruška u venama. Nisam osjećala nikakvo poboljšanje, nego naprotiv, moje stanje se još više pogoršalo. Tada osjetih veliku slabost i klonulost, izgubih dah. Osobe koje su bile oko mene izgledale su mi nejasne. Kad odjednom čuh nekoga kako mi govori. Reci la ilah illallah. Jer to su zadnji izdisaj. Pa rekoh, svjedočim da nema drugog Boga sem Allaha i svjedočim da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد U tim momentima sam sebi govorila. Bićeš spuštena u kabor i otputovat ćeš Allahu u vječnu kuću. pa kako ćeš sresti Allaha nisi izvršila njegove naredbe svoj život si provela razgolići na glumeći filmove snimala si izazovne scene šta ćeš reći Allahu na dan obračuna da pa nećeš možda reći kako te je šeitan savladao i zaveo u istinu sam vidjela smrt međutim nažalost svi mi ignorišemo trenutke smrti Tako se ja u tih par trenutaka obračuna sa svojom dušom, a zatim odjednom počeh osjećati kako mi se vraća dah i kako ponovo dišem. Jasno ugledah sve one koji su stajali oko mene. Lice mog muža bilo je strašno pocrvenilo, žestoko je plakao. Moj babo bio je u žalostnom stanju, a mati... Ona je stajala u čošku sobe, Ja počeh razmišljati o ovom događaju koji mi se dogodio, a koji je zapanjio doktora i sve one koji su se nalazili oko mene. Razmišljala sam o životu, koliko je samo kratko trajan i kako on ne zaslužuje od nas svu ovu pažnju i brigu. Odlučih da se pokrijem i da se posvetim porodičnom životu i djeci i da svu svoju pažnju i snagu usmirim ka njihovom ispravnom odgoju a to je za ženu najveličanstvenija zadaća. Ja I tako se hala vrati svom gospodaru, i objelodani svoju posljednju odluku o odlasku iz svijeta glume i napuštanju tog zanimanja. Zanimanja koje od žene čini jeftinu marionetu sa kojom se poigravaju sljedbenici strasti i robovi Dunjaluka. No međutim, ova odluka se nije svidjela mnogim trgovcima ženskim tijelima. Oni rekoše da je poludila i da je napustila glumu zbog bolesti, i nemogućnosti da i dalje nastavi da se bavi tim zanimanjem. Ona im na to odgovara. U svijetu umjetnosti ima onih koji su veće zvijezde od mene, koji su popularniji i koji imaju više iskustva od mene, ali ipak su donijeli istu odluku. A zatim dodaje Čudno je to što se umjetničko društvo podijelilo u pogledu moje odluke na dvije skupine. Jedni od njih mi čestitaju, a drugi me optužuju i govore da sam poludila. Pa ako je pokoravanje Allahovim naredbama ludost, ja mogu samo da iskreno zamolim Allaha da i oni budu ludi kao što sam ja sada. يا ذات الجلباب الساتر يا أنوار الماضي الزادر يا عنوانا لكرامتنا يا خنساء العصر الحاضر يا ذات الجلباب الساتر يا أنوار الماضي O stanju kojem se nalazila prije pokajanja, i o njenom ličnom stavu prema svojim kolegicama koje su se pokajale prije nje kaže Osjećala sam ljubav i naklonost prema svim kolegicama koje su se odlučile na ovaj korak. Molila sam Allaha da raširi moja prsa za ono što on voli i da me udalji od onoga što ne voli. Na kraju svoje priče kaže. Mm. glumica Hala Fuad je nepovratno umrla. A nova Hala Fuad nema nikakve veze sa tom osobom koja je odputovala sa ovog Dunjaluka. Ovo je ispovijest nekadašnje glumice Hale Fuad koju je ona lično ispričala a mi očekujemo nove pokajnike iz redova umjetnika, a i drugih koji će se pridružiti ovoj karavani vjere prije nego to بودكاست يا بارئ من أمم يرجى ويرى أمم تفريط زمان عشنا فأدم يا رب على قلب قد تاب سحائب توشى يا بارئ من يرجى ويرى تفريط زمان عشنا فأدم يا رب على قلب قد تاب سحائب تغشى وانشر من جودك مرحمة في كرب طال وعاد